पंहिंजे क़ौम खे मिस्र खां ॿाहिरि हाणे उते हिननि ठाहियो आहे पंहिंजो गाबो ठाहियो अथऊं हाणे हाणे गाबे जी पूॼा था कनि गाबो कीअं ठाहियऊं उन जी आयत जेका आहे सा ॿुधाए थी आयत नंबर हिकु सौ अठेतालीह हू पढ़ियोसीं पर हुन में हिकिड़ी ॻाल्हि अञा मूंखे चवणी आहे उहा तखत क़ौम मूसा मूंसा हुन जी करे वञी वियो हलियो हुन खां पोइ हिन पोयां पंहिंजो छा वियो हलियो तूर सीना आहे कहिड़ा भॼी कोन वियो पर तूर सीना ॾे वियो आहे तूर सीना थोरो परे हूंदो जिते रहियां पिया हुआ पर लाह कयो वेठा हुआ हुन खां थोरो पराऊं हूंदो ख़बर न आहे केतिरो वक़्तु परे हो मिन हुली हुल हू जेके ॻह खणी आया उन्हनि खां उन्हनि खे सामरी जेका सामरी जी ॻाल्हि सूरत त्योह में ईंदी त सामरी हुननि खे चयो त हाणे ॻह वारो कयो मूंखे ॾियो जेके तव्हां खणी आया आहियो हाणे इहे त खाई बि कोन था सघूं हिननि खे को इस्तेमालु कोन्हे मतिलबु व्यापान में को दुकानदारी त कोन थी हले जो जंहिंखे कंहिंखे ॾींदासूं को अन वठंदासीं हीअं कंदा हू उहो कंदासीं हाणे छा कंदा आहिनि सोन खे ॻह कंहिं ॻटनि खे पाए चई हाणे वारो कयो इन हिकिड़ी माना त इहा आहे वारो कयो त हीउ ॻह गटा खणी आया आहियो हाणे ॿी ॻाल्हि हिन में इहा आहे त उहा ॻह गटा हिन लिखियो आहे पंहिंजे किताबनि में या एग्ज़ोडस में या नंबर्स में या ॿियनि हंधनि ते त इहे असांखे <laughs> अलाह ताला हुकुम कयो त खणी भॼी वञज परावी शइ हाणे इहो हिननि ठाहियो आहे पोइ वरी सूरत तौबा में या सूरत इंफाल में अलाह ताला चयो त हीअ चवनि था पंहिंजा यहूदी जेके त गैर यहूदियुनि जो माल तव्हां ते हलाल आहे भले धोखो करियो हिन सां छा करियो छा करियो हाणे इहा ॻाल्हि हिन जे ॼण मज़हब में वेही वई आहे हली त गैर यहूदी हुजे की ग़ैर नसारो हुजे त पोइ उन सां भले धोखो कजे त मिड़ी ख़ैरु आहे मतिलबु तव्हां ते हलाल हाणे इहा हलाल जी ॻाल्हि जेका यानी हराम जी ॻाल्हि हुई सां हिन पाण ते हलाल करे छॾी अहिड़े नमूने सां पंहिंजो हज़रत मूसा अलामी कोन्ह चयो चवंदो हिनखे पाण में विझी छॾियऊं अंदरि हाणे तौरात में विझी छॾियऊं वरी हिन में हिकु ज़ो डस में विझी छॾियऊं ॿियनि हंधनि ते विझी छॾियऊं हाणे इहो तव्हां मिसाल जेको आहे सो यादि करियो त रसोल्ला सलाहु असांजो उहो बि ईअं राति जो भॻो मतिलबु त मदीन मके में जा ऐं मदीने जे तरफ़ पर उते जेके बि अमानतूं हुयूं रसूल रसोल्ला वटि माण्हू अमानत रखंदा हुआ उहो अमानत जो साहु हो त अमानत सभई जेके हालांकि हुनखे पसंदि कोन कंदा हुआ हुनमें पंहिंजे इस्लाम जे करे या हुनजे हुन उहे बि वरी वठी सी अमानतूं रखंदा हुआ पोइ हज़रत अली रज़ी अलाह ताली आन खे पंहिंजो अमानतूं ॾेई वियो त हीअ तूं अमानतूं हीअ जी शइ आहे हीअ फलाणी शइ आहे हीअ फलाणी शइ आहे तूं हिन मुंहिंजे बिस्तरे ते तूं वेह ऐं हिते राति जो तूं रह ऐं पोइ ॾींहं जो मतिलबु कंहिं बि वक़्तु पंहिंजो माण्हुनि खे इहे ममानतूं जंहिंजूं आहिनि उन्हनि खे ॾेई ऐं उन खां पोइ तूं मतिलबु त इज़त कजांइ ऐं हिते फ़िलहालु तूं हींअर रह हाणे इहो असां वटि हिकिड़ो मिसालु आहे रसूल पाक सलाहु रसम जो त भले काफ़र हुजे जेके मोहमिन मतिलबु त हुनजी अमानत तो त आहे तूं वरी कीअं थो पाण खे हलाल करी प्राइज़ शइ जेका हा जंग में जंग में जेको माण्हू खटे थो उहा पोइ अलाह ताला फरमायो हिन सूरत अलफाल में त उहा असां तो ते हलाल कई आहे उहो जॾहिं माण्हू जंग थो खटे ऐं विढ़नि था ई विढ़नि था माण्हू में विढ़नि था पोइ हाणे जेको भॼी थो वञे पोयां सॼो सामान छॾे भॼी थो वञे हाणे वञी ॾिबो कोन हाणे तूं वठ वारो करी त इहो त रहिजी वियो हलियो सो हाणे हाणे हुनखे मारियो हुनखे मतिलबु उहो जेको आहे सो जंग जे सामान में जेको लूट इहो थिए थी जेका उहो इनफाल उहो उहो हलाल आहे इन सेंस में अलाह ताला हिन क़ौम ते हलाल कयो ऐं हिन उमत मोहम्मद सलाहु सम्झी पर हुननि चयो त असां ते यहूदी जेको आहे उनजो माल खणी फॿाए वञनि हुनखे धोखो ॾियणु हालांकि असां मुस्लम मुस्लमान मिलत जेको आहे चइबो हीअ पराई शइ आहे न हीअ अमानत आहे हीअ हिनखे मोटाए ॾियो हाणे इहा मूंखे ॻाल्हि करिणी हुई हिन सिलसिले में हुलीअ जेके ॾह ॻटा खणी आया हुआ हुआ पोइ परावन जी ॻह कटनि खणी अचण जे करे हीअ तव्हां वॾे फितरे में पइजी वियो हलिया फितरो इहो थियो तव्हांजे लाइ जो गाबे खे वरी पूॼा कयव गाबे खे पोइ इहा बि ॻाल्हि वरी कारून खे बि खज़ानो हथु आहे उहो वरी कारून जो किसो ईंदो हल फ़क़ति सूरत कसस में अठावीह नंबर सूरत में हुन में त उहो किथां हुनखे हथु अची वियो हलियो ओचितो हाणे उहो छा कंदो हुते पंहिंजे हिन बयाबान मि डेज़र्ट मजि उते त दुकानदारियूं कोन थी हलियूं पर उते ई जेको बग़ावत करे पोइ हुन ॻाल्हि वरी उन वक़्तु कंदासूं माना हिनखे खज़ाना ईअं हथु अची वेंदा न हलिया पर आवा पंहिंजा पोइ फबाए वेही रहंदा हुन हाणे इहा ॻाल्हि त भई अलाह ताला फरमायो वत क़ौम मूसा मिम बादी मिन इजलनि जसदल लहू ख़्वार जस हुन बूतो ठाहियऊं पोइ हुन में आरंभ ते निकिती आहे आवाज़ ते निकितो को कंहिं क़िस्म जो हुन ते घणी गुफ़्तगु कईसीं पाण अलम कलमा अन हू ला यू वला हिम सबील आहे ॾिसो कोन था त इहो ॾिठऊं कोन थिए त इहो जेको आहे न को ॻाल्हाए थो हुन सां न को को हिदायत करे थो न को चङाई जे लाइ जो ॾसु ॾिए थो न को बुराईअ खां रोके थो त मतिलबु इन पूॼण जो कहिड़ो मक़सदु आहे हिन मां फ़ाइदो कहिड़ो आहे तव्हांखे न को तव्हांखे नुक़सानु थो पहुचाए सघे न को तव्हांखे फ़ाइदो थो पहुचाए सघे त हर गुरु अलाह खे छॾे हिननि खे पूॼियो था की शयुनि खे इतखज़ू हो हिन खे पकड़ियाऊं ख़ुदा करे इतखज़ू माना पकिड़े वरिताऊं पर हाणे पोइ हज़फ़ आहे लफ़्ज़ त ख़ुदा करे पूॼाऊं हुनखे यानी बुत करे हुनखे अलाह जे बदिरां हुनखे पूॼणु शुरू कयूं वकानू ज़ालिमीन ऐं पंहिंजे पाण ते वरो ज़ुल्म कयूं पर ज़ालिम हुआ हुआ ज़ालिम क़ कानू ज़ालिम माना हुआ ई ज़ालिम असुल खां यानी लोह कलम खां वठी हिन जे क़िस्मत में लिखियलु ई हो त मथां ज़ुल्म कंदा हुआ पंहिंजे पाण ते वलम मां सुख तफ़ी ऐं दी हुम पोइ जॾहिं हू हुनजे हथनि मां किरियो यानी हज़रत मुसाले सां मोटी ईंदो हुनजो ज़िक्र वरी पोइ हुन में थींदो सूरत आह में या सूरत कसस में या किथे ॿिए हंधि मतिलबु पोइ जॾहिं हू मोटी ईंदो तंहिं वक़्तु जेको आहे सो हुनखे मूंसा हले सां साड़ाए हुनजी काक उछलाए छॾींदो उहा ॻाल्हि हिते सुकित जी हिते थियो लफ़्ज़ु सुकित माना साकित थियो माना किरणु सुकूत ॾाका चवंदा आहिनि सुकूत डाका किरियो किरियो माना असांजे हथनि मथां वियो हलियो जॾहिं हुनजे हथ मां वियो फी अदीमि सुकित अधी हुनजे हथनि मथां वेही वियो हली उहो गाबो वर आओ अन होम कदू जॾहिं हुनखे ॾिसण में अची वई ॻाल्हि त असीं गुमराही में हुआसीं या उहो जॾहिं मूंसां सां मोटी ईंदो पोइ वरी हिनखे ऐं छीं बढंदो पोइ वरी हिन खां पूरे वठंदो पोइ तॾहिं जेको आहे हुननि वरी पोइ जेके माण्हू अचनि आहे उन्हनि चयो त कालू इलम यर इलम यर जेसि ताईं जेकॾहिं अलाह न कंदो रब असांजो असां ते रहम न कंदो उहफ़िर न जेकॾहिं असां अलाह ताला असांखे मक़फ़रत न कंदो बख़्शिशु न कंदो ल नखूं न मिनल ख़्वासीन त बेशक असीं खसारे वारा थी वेंदासूं अलिया हाणे अहिड़े नमूने लफ़्ज़ आहिनि हज़रत आज़म अलाम ऐं हज़रति हवा उहे चवनि था रबना ज़लम ना अनफुस ना वम त ना तर हम ना त न खू न मिनल ख़ासरीन हाणे हीअ बि ओहिड़ी क़िस्म जो मतिलबु जॾहिं को माण्हू अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करे त पोइ अलाह ताला खां ॿाॾाए अलाह ताला खां मफ़त घुरे अलाह ताला खां बख़्शिश घुरे त अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे हस आदमल खे बख़्श कयईं हसि मूसा जे क़ौम खे जन बुत परस्ती कई उन्हनि खे बख़्श कयईं हिते चई छॾियईं त पोइ जिन जिन माण्हू बख़्शिश घुरी पर जंहिंजी दिलनि में बख़्शिश न घुरियाऊं दिलियूं पोइ हाणे हिते ई उते वाकिया घणेई थिया हिन डिज़र्ट मंझी पहुचंदे पहुचंदे पोइ हाणे कारून जो थियो वाकियो जो पंहिंजी बग़ावत करे वेही रहियो हलियो पोइ हुन कोन मञियो सामरी जेको आहे हुन बि कोन मञियो पोइ मतिलबु त हुनखे चिंदला भॼी वञ पंहिंजो निकिरी असांजे हुन कम्यूनिटी में जा मतिलबु में करे छॾियईंसि ट्रेस पास नोटिस हल बाबा निकिर हितां पंहिंजो हुते ला मसास मूंखे छो हुजो न मूंखां परे छो पर त पोइ अहिड़ियूं बि हुया पर जेके मक़फ़त घुरण वारा आहिनि पोइ अलाह तालाउनि खे बख़्शिश ॾिए थो ऐं अलाह ताला हुन ते रहम करे थो त हिते फरायूं कालू लम यार हम न जेकॾहिं अलाह कयो असां हिते रहम न कंदो रब न असांजो रब वई फिर न त असां त बख़्शिश न कंदो नखू न मिल त असीं बेशक ज़रूरु असीं खसारे वारनि मां थींदासूं टोटे वारनि मां थींदासूं हाणे उते सूरत तव्हां में आहे त अलाह ताला हुन खां पुछियो तूं हिते पहुची आई तुंहिंजी क़ौम जो पोयां फितन थी वियो हलियो हिते चावेटो करींदो मूं वटि चई आऊं आयुसि तोखे राज़ी करण जे लाइ चई मूंखे घणी तूं राज़ी थो करीं पर हाणे पोयां तुंहिंजो कमु ख़राबु थी वियो हलियो तूं डोड़ पोइ तव्हां भॼंदो आहियो चई छा कयो अथव पोइ हाणे उते ॻाल्हि वरी वाज़ी थी थिए हाणे हिते ॻाल्हि रुॻो एतिरी थी थिए त वलमा आहे जॾहिं मोटी आयो मोटियो मोटियो पर अलाह ताला चयो त मोटी वञो उहो तुंहिंजो पोयां घणो फितनो थी वियो आहे हलियो ॾिस थो वञी छा थियो आहे तूं हिते वेठो मूं वटि मज़ा माणी पंहिंजे कौम ॾे मोटी आयो गुसे अफ़सोस करे खिलाफ़त आहे जेका तव्हां कई आहे हरिया थी मुंहिंजे पोयां जेको कमु कयो अथव तमामु बुछड़ो कयो कहिड़ो कमु कयो अथव मूंखां पोइ मुंहिंजे पोयां जेको कमु कयो अथव मुंहिंजे ख़िलाफ़त कई अथव जेका मुंहिंजे पोयां अजिल तुम अमर छा अॻ्राही कई तव्हां तव्हां पंहिंजे रब जे हुकुम खां हिन रब जो हुकुम ई हुयो ऐं वरी तव्हां वरी ईअं हुन खां अॻ्राही कई मतिलबु ॿिए क़िस्म जी हुकुम जेको आहे सो करे वेही रहियो आजिल तुम आमर रबुम अलकल अलवाह ऐं उहे जेके लह जेके फरायूं हुयूं जेके पटियूं हुयूं जंहिं ते लिखियलु हो जेको पथर जूं पटियूं हुयूं अछा जूं हुन ते जेको अलाह ताला लिखी हुनखे ॾिनो हुओ उहो ई उछल खणी मतिलबु किरी पियोल करणी अख़र बिराश आख़े अल अल अलकल अलकल अलवाह छॾे न ई फिटी करे छॾियईं उछल ई अछा जेकी बि चइजे वख़र बिराश याख़े ऐं पंहिंजे भाउ हारून अल इस्लाम जे मथे खे वारनि वारी छिकी कयईं छिकी कयईं पाड़े ॾे जुर् हू इलाही पाण ॾे छिकी मथे जे वारनि खां वठी हाणे <clears throat> इहो मतिलबु त हिकिड़ो गुस्से में भाउ कनि छा करे हुनखे वठी वारनि वञा छिकियईं पाण ॾे वार वॾा हुयसि हाणे हिते आऊं ॻाल्हि कंदो अलाए हिकिड़ी मूंखां वरी विसरी न वञे त हीअ त वार वॾा हुयसि त छिके वठी मथे जे वारनि वञा ऐं वरी पोइ जीअं मुंहिंजी ॾाढी न पट मतिलबु त मुंहिंजी ॾाढी वञा मूंखे न जल इहो हज़रत मूसा हारून अलाम चए थो पंहिंजे भाउ खे हज़रत पर पोइ कंहिं वक़्तु जे वक़्तु बग़ावत कंदा पंहिंजो चए असां कारून उन वक़्तु कारून जी माना गंजो मुंहिंजो हुनजो मथो कूॼियलु मतिलबु त पोइ हुकुम को आयो जो ई हज़रत मूस हज़रत हारून वग़ैरह इहो हिननि खे हुकुम आयो त तव्हां मथो गंजो कयो जीअं पाण वञूं था जॾहिं हज ते त पंहिंजो हज करे जॾहिं पूरो था करियूं त उहो हिकिड़ो छा चइबो आहे त उहो रस्म आहे पंहिंजो तरीक़ो आहे जो उन में आहे त वार नंढा कयूं या वार कूड़ायूं त पोइ माण्हू कूड़ाईंदा आहिनि वार जेके त इहो उन जी रस्म जो हिकिड़ो नमूनो आहे इहो हुकुम ॾियणु हज़रत मूसा इस्लाम खे त तव्हांजा जेके पंहिंजा आहिनि रिवायत जो जेको औलाद लवी जो औलाद आहे जेके हिननि जा पादरी थींदा जेके हिन जा मुला थींदा हिननि जा पंहिंजो राहिब थींदा उहे जेके आहिनि से मथो कूड़ा आहिनि गंजा हुजनि त कारण जी माना ई आहे गंजो जंहिंजो मथो कूड़ियल हुजे त पोइ हाणे मथे हेसि ताईं हुनजा वार वॾा हुआ पोइ इहो हुकुम ईंदो मथे गंजे करण जी इहा ॻाल्हि मूं कई अथई पोइ छिकेसि पियो अखज़ अख बिर खीर या जुर् हू इलाही पाण ॾे छिकेसि पियो हुनखां वारनि खां झले मथे जे न ओम सुहिणो लफ़्ज़ कालो हारून इस्लाम हे मुंहिंजे माउ जा पुट माउ माउ त वधीक प्यारी हूंदी आहे पीउ खां पीउ खे के माण्हू भाई कोन या गुज़ारे वियो पीउ या हुनजो छा इमराम जो नालो घणो कोन्हे छो मतिलबु त हुनजो वाल साहिब जो नालो अमराम अमरान पंहिंजे अरबी में इमरान औले इमरान इमरान नालो रखंदा आहियूं पाण ऐं पंहिंजो अरब हेबरू में अमराम मीम आख़िर में बि उहो आहे त उहो हुनजो नालो घणो कोन्हे पर हीअ माउ हुई आहे छा अञा ताईं जहिड़ी आहे कीअं हीअ त चए मुंहिंजे माउ जा पुट हे मुंहिंजा माउ जा पुट चए थो हालांकि पीउ माउ ॿई साॻिया अथनि अलॻि अलॻि कोन्हनि त हिते बि चई फरमाई कालब न उम इन क़ौम मुंहिंजी क़ौम मूंखे हीणो कयो ज़ईफ़ कयो अस्थदा यानी मुंहिंजी ॻाल्हि मञाऊं कोन मूंखे चऊं तूं के मारींदासूं हिन क़ौम सदाफ़ूनी वकादू यखतलूननी ऐं ओॾा हुआ वेझड़ा हुआ जो मूंखे माॻे मारी न कतलु कनि चऊं तूं वरी हिन ॻाल्हि में असांखे न पओ असां ई गाबो ठाहियूं था असीं पूॼूं था तूं परे थी बीह बसि हाणे तौरात में वरी मैं तमामु हिकिड़ो बुछड़ो लफ़्ज़ बि छॾियऊं चऊं ठाहियो ई हारून हो उहो गाबो लाहौल तौरात में ई रखी छॾियऊं चऊं ठाहियो ई हारून हो हाणे हल त हारून कीअं ठाहींदो जेको तव्हांखे अहिड़ो تو तूं वेठो करे हीउ करे हू करे थो वरी कीअं ठाहींदो पर चयो ठाहियो ही हार हारून हो हाणे लिखी छॾियो अथऊं हुते पियो आहे अञा बि लिखियो पियो ईअं ॻाल्हि काल अपन हाणे इन करे हीउ क़ुर जेको आहे सो मुआमन आहे हुनजी जेका बि ॻाल्हियूं कूड़ियूं जेके हुनमें विधियूं अथऊं तौरात मंझि पंहिंजे ॿियनि किताबनि में नबीयनि जे किताबनि में तारीख़ जे किताब में जेके कूड़ हणी विझी छॾिया अथऊं हुननि खे अल्ला ताल रद थो करे चए थो हीअ ॻाल्हि कूड़ी आहे हीअ ॻाल्हि आहे हाणे जेकॾहिं तव्हां वटि आहे त पोइ अचो मूंखे ॿुधायो त कहिड़ी ॻाल्हि आहे तव्हां वटि पोइ कूड़ियूं कूड़ियूं ॻाल्हियूं हुन में विझी छॾींदो मतिलबु माना तौरात जेको तहरीफ़ पहिरीं ॾींहं खां मतिलबु करे छॾियऊं बसि हिनखे यकी तहरीफ़ लॻी पई आहे उहा क़ुर शरीफ़ जेको आहे उन्हनि खे ॻाल्हि खे सही थो करे हर फून कलम में अन मवा अलाह ताला चयो त हीअ पंहिंजे जॻह तां ॻाल्हियूं बदिलाए हीअ लफ़्ज़ हुनजी जाइ ते हू हुन जाइ ते हुनजे बदिरां ई हुनजे बदिरां ई इहे सभु ॻाल्हियूं विझी में कूड़ो सॼो लॻा कूड़ लिखिया पिया हूंदा विझी छॾिया त पाण छा कबो कयो ऐं वेझा हुआ जो ओॾा हुआ माॻे मूंखे ते मारियऊं सिंधी में ईअं चवंदो माॻी ते मारियऊं मूंखे फला बीहल आदा हाणे मूं ते दुश्मन न खिलाए अलाह कहिड़ो सुहिणो लफ़्ज़ माण्हू न खिलाए दुश्मन न खिलाए दुश्मन खिलंदा ख़ुशि थींदा त भला वाह जो कमु इस्लाम अहिड़ो की जिट करे ठाहियो असां गॾु ऐं वरी पंहिंजो हिनखे लॻा जेके मार थी पए हज़रत हारून अलाम अलाह त माण्हू न खिलाए दुश्मन न खिलायो हिकिड़ा थींदा माण्हू ॿिया खिलनि पर दुश्मन जे खिलण जी वधीक ॿिया दुश्मन आहे घणेई दुश्मन हाणे आया सही गॾिजी हुते छो त हुते गुलामी में हुआ मिस्र में पंहिंजे फुरोन वटि ग़ुलाम हुआ इन करे पोइ भॼी त निकिरी आया फ़िलहालु पर पोइ हुनखे पंहिंजो ख़्यालु हो त भई असां आम आहियूं या हीअ आम आहे ऐं असांखे असांखे हिन जे रस्ते ते हलणो कोन्हे अहिड़ा माण्हू थियनि था पोइ रसोल सलह में के मुस्लमान थी विया हले ईअं पर पोइ जॾहिं रसुल पाक सलाह वफ़ात कई त पोइ सभई हू उभरी बि रहिया चऊं असां पैगंबर आहियूं होॾां हू पैगंबर होॾां हू पैगम्बर होॾां हू पैगम्बर चए असीं ज़कात कोन ॾींदा हेॾां हेॾा हीउ घुराऊं ज़कात कोन हीअ हीउ कंदासूं असां हीअं कंदासीं हाणे मोहम्मद सलाहु हुनजे नाले चऊं हू वियो हलियो हाणे असीं पाण पैगम्बर आहियूं लाहौल वारा पोइ इहे ॿई फितना जेके आहिनि ज़कात न ॾियण जो ऐं पैगम्बरनि जे पैदा थी वञण जो लियो उहो हिकिड़ी माई जेका अचे आऊं पैगम्बर आणी आहियां ॾे मो हाणे केरु केरु माण्हू पुॼे हिन सां पोइ अचे हज़रत अबू अबूअ सिधी करदी अलाह ताला आनो अलाह ताला हुनखे इहो ॾिनो पंहिंजो ताक़त नी सगन ॾींहुं जो इहो ॿई फितना हुन ख़तमु कया पंहिंजे हिन ॿ अढाई सालनि में इहे ॿई फितना ख़तमु थिया इस्लाम एॾी ताक़त वरिती जो पंहिंजो उहो जेको हज़रत रसूल पाक आज़म लश्कर ते मोकिलियो ॿारु उहो बि ॿाहिरि मोकिली छो चईंदा हा उहो कोन रोकींदुसि त इहो ॼणु हिकिड़ो हज़रत अज़बूब बकर सिद्धी कंदी अलाह ताला खां वॾो कमु वरितो जेकॾहिं इहो कमु न वठे हज़रत अबू बकर सिद्धिका त इस्लाम त उन ॾींहुं ख़तमु हो छो पैगम्बर सभु पैदा थी आल वरी मोहम्मद सलाहु ख़तमु मतिलबु त सभु को पैगम्बर पंहिंजो पाण थियो हुते वेठो पंहिंजो मुसैलम आहे कज़ाब ऐं हू फलाणी माई हू फलाणो माण्हू हूअ ज़माने में हू हुन फलाणे हंधु फलाणे हंधि सभई उहे जेके पैगम्बर कूड़नि पैगम्बरनि जा किसा जेके आहिनि उहे हज़रत पाक इस्लाम चयो मूंखां वॾा टीह जेके आहिनि घटि में घटि पैगम्बर जेके आहिनि पंहिंजी दवा कंदा मतिलबु हे जेके दाल पैदा थींदा आहिनि नंढा वॾा उहे ॻाल्हि हाणे हज़रत हारून अलाम चए थो पंहिंजे भाउ खे मूंसा इस्लाम खे मूं त माण्हू न खिला दुश्मन दुश्मन न खिलाए ज़ालमीन ऐं मूंखे बि हिकु जहिड़ो न कर ज़ालमनि जी क़ौम सां यानी आऊं बुत परस बि कोन आहियां खे बुत परस्ती खां रोकियो बि मूं गाबे ठाहिण खां रोकियो बि पर हिन मुंहिंजी ॻाल्हि न मञी माॻे मूंखे त मारियऊं हिते हीअ ॻाल्हि ॿिए हंधि वरी हज़रत हारून अल फरमाए थो पंहिंजो त मता तूं चवीं त भई तो मुंहिंजे क़ौम खे जेको आहे विराए छॾियो ऐं पाण में जहिड़ो कराए छॾी हीअ कराए छॾी पोइ चई उहो चुप थी हलियो ऐं छा करियां हाणे विढ़नि था जहिड़ो था कनि वरी डिवीजन थी वञे हा हली वॾी हिकु ॿिए सां विढ़नि हा पोइ सॼो फितरो थी वञे हा हलियो इन करे पोइ मूं कुझु कोन्ह कयो भला हथ चालीह कुझु करे कोन्ह सघियुसि सलाह मतिलबु कोन हुअसि दफ़ोनी <coughs> काल हाणे हज़त मूंसा अलाम खे ख़बर पइजी वई हीअ ॻाल्हि <clears throat> बराबरि हारून हरूनाम जो ॾुहु कोन्हे इन करे काल दुआ घुरी अलाह ताला खां रब फिरली मूंखे बख़्श कर वले आखिरी मुंहिंजे भाउ खे बख़्श कर हाणे भाउ खे नबूअत में शामिलु करणु ऐं भाउ जे लाइ बख़्शिश घुरणु अहिड़े नमूने सां हीउ शर्फ़ रुॻो हज़रत मूसा आले सलाम खे हासिलु थियो आहे जो जॾहिं खेसि नबूअत मिली आहे त पाण चयो मुंहिंजे भाउ खे बि शामिलु कर छो मुंहिंजी हीअ कमज़ोरी आहे हीअ हीणाई आहे को मुंहिंजो इंसान माण्हू अहिड़ो हथु वॾाई वारो आहे जो माण्हू नथो भाए त को आऊं कमज़ोरी आहे मूं में मूं में ई आहे मूं में हीअ ॻाल्हि मतिलबु घटिताई आहे पर मूंसां चओ त आऊं फसी न आहियां हज़रत हारून हारूल सां फसी आहे ॻाल्हाइण जो ॻाल्हाइण जो भलो आहे ऐं मूंखे मदद कर मूंसां शामिलु हुजे ऐं मतिलबु त उन भाउ ते वॾो अहसान सभई मुफ़सर चवंदा मतिलबु वॾा वॾा त भाउ ते पंहिंजे हज़रत मूसा आले इस्लाम वॾो पंहिंजो अहसान जो पंहिंजे नबूअत में शामिलु कयईंसि न त केरु थो पंहिंजी नौकिरी मिले भाई कमदार मुख़्तियारकारी हिन में हुन में कलेक्ट्री में केरु कंहिंजे भाउ खे शामिलु कोन थो करे चवंदो बाबा आऊं मथे आहियां भाउ मुंहिंजो वञी भले घर वञी मरे वञी जीअं वणेसि तीअं करे पोइ भाउ ते केरु थो पुछे पर हाणे हल मूंसा आले जो काल रबियो फिरली मूंखे बख़्श कर ऐं मुंहिंजे भाउ खे बख़्श करनाफ़ी रहमत असां ॿिन्ही खे रहमत पंहिंजे में दाख़िलु करंत हितूं बेशक रहमत करणु वारो आहीं रहम रहम सभिनी रहम करणु करण वारनि खां वधीक रहम करणु वारो आईज़मुल दुनिया मोहतरीन जिन जिन गब खे अल अलाह करे वरितो हुननि ते अलाह ताला जो ग़ज़बु ईंदो पहुचंदो غضب होम ग़ज़बुम रबम हुननि जे रब खां हुन ते वॾो गज़बु पहुचंदो व ज़िलतुनि ऐं ज़िलत पहुचंदी ज़लील थींदा ख़्वार थींदा फ़िलहालयाती दुनिया हिन दुनिया जे हयाती में वज़ालिक न मुफ़्तरीन ऐं अहिड़े नमूने सां असीं जज़ा ॾींदा आहियूं इफ़तिरा करण वारनि सां जिन जेके नयूं ॻाल्हियूं इफ़्त विझनि था पंहिंजे दीन में हाणे इहो लफ़्ज़ु आहे पंहिंजो इहो बिदा करणु दीन में जेका नई ॻाल्हि बुत पूजा नई ॻाल्हि माना हीअ त नई कोन्हे मतिलबु हीअ बिल्कुलु नई हुई अहिड़े नमूने गाबे खे था पूॼूं हाणे खे पूॼनि बदिरां हाणे इहा हुई मुफ़्ति इफ़तिरा हुई त पोइ हाणे ॿार हर ॻाल्हि जेका असां बिदत वरी हाणे बिदत फोबिया वारा माण्हू आहिनि की बीमारी आहे हिकिड़ी हर ॻाल्हि बिदत आहे हीअ बिदत आहे हीअ बिदत आहे हीअ बिदत आहे भई हिननि ॻाल्हियुनि जो अलाह ताला क़ुरशी में ज़िक्र कयो आहे हीअ इबादत आहे इबादत जो तरीक़ो आहे हाणे तव्हीं चयो था त इहा या इबादत न करियो फलाणी राति इबादत न करियो या बिदत आहे फलाणी बाद हाणे इबादत जेका इबादत जहिड़े नमूने सां कजे थी उहे करणु कंहिं बि नमूने सां इबादत कोन्हे छो जो हुनजो हुकुम आहे अलाह ताला ईअं कयो आहे पाण चवंदा न कयो मर्ज़ आहे हिन मर्ज़ जो नालो आहे बिदत फोबिया बिदत जो डपेड़ो इहो हर ॻाल्हि बि हाणे हीअ ॻाल्हि कोन्हे इफ़्ता माना कूड़ी ॻाल्हि जेका करणु ऐं उन में का नई ॻाल्हि अहिड़ी विझणु जेका दीन में आहे ई का कान उहा उहा जेका बि इफतिरा इफ़तिरा आहे कूड़ आहे हुन में विझी छॾणु ऐं जेके बुछड़ा कमु कनि था अमल कनि था सुम ताबू मिमदाद आहे पोइ जेकॾहिं तौबा कनि था उन कम खां पोइ बुछड़ाई जे कम खां ॾोह खां उहा आमनू ऐं ईमान आणनि था तौबा कनि था ऐं ईमान बि आणनि था ईमान वाकई ईमान टिनी शयुनि ते लाज़िम आहे ॿियूं ॻाल्हियूं नंढियूं वॾियूं जेके ईमान मुफ़सल ईमान मुजमिल जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे सभई उहे ज़रूरी आहिनि पर हुनजो मुख़्तसिर चइजे टे ॻाल्हियूं त अलाह ताला जी तौहीद ऐं हुन सां शिरक न कबो ऐं अल रसूल मोकिलिया अथसि पैगंबर ऐं आख़िरी नवीन मोहम्मद सलाह असांजे लाइ त उहो ॿी ॻाल्हि ऐं टी ॻाल्हि आख़िरत जी इहे टे ॻाल्हियूं तमामु ज़रूरी आहिनि पोइ ॿिया बि जेके आहिनि आस्पेक्ट इन्हनि टिनि शयुनि जा आहिनि त भई हीअ ॻाल्हि हीअं ॻाल्हि हीअं आहे ॻाल्हि कदा ऐं कुदरत ऐं इहो जेके ईमान मुफ़सिल ईमान मुजमिल इहो असांखे ॿारनि खे पढ़ाइणु खपे ऐं यादि कराइणु खपे त हिननि ॻाल्हियुनि खे आउं मञा थो हिन ॻाल्हि खे मञा थो न त पोइ फित्र थींदा जेकॾहिं ॿारनि खे यादि न कराइबा ऐं उनखे ज़हन में न वेंदी ॻाल्हि वॾा थींदा पोइ फितना फितने में पवंदा पोइ फितने में पवणु तमामु आसानु थींदो आहे हुनजे लाइ हिन करे रहीम पोइ जेकॾहिं तौबा कयाऊं ऐं ईमान आंदाऊं पोइ अलाह ताला बेशक ज़रूरु गफ़ ग़फ़ूर आहे ऐं रहीम आहे मफ़रत करण वारो आहे ऐं रहम करण वारो आहे ऐं ल जेका हिते थी लफ़ूर रही माना ज़रूरु हू बख़्शिश करण वारो आहे यानी हथमी ॻाल्हि आहे ज़रूरी ॻाल्हि आहे जेके जॾहिं हुनजो ग़ब डरो थियो थोरो कावड़ में आयो हो वरी कंहिं मा मथे जे वार मञा झेलियाईं हर त हारून इस्लाम खे हीअं कयईं हू कीअं सॼो एक्सप्रेशन कावड़ जो थियो हाणे हुनजी थोरो डरो थियो साहु खयईं सा पटियईं तंहिं वक़्तु जेको आहे सो वरी अलवाह खयईं हाणे इन अलवा खणण जा माना आहे त उहे अलवा उहे जेके फरियूं हुयूं पिठियूं हुयूं जंहिं ते लिखियलु हुओ जेको टेन कमाल में जेके बि ॻाल्हियूं हुयूं जेतिरा बि हुआ टेन हुआ वधीक हुआ त उहे भॻा कोन पोइ मतिलबु त टुटी कोन पिया पोइ मतिलबु त हिन जे किताब में लिखियलु हुयूं ॻाल्हियूं हिदायत वारियूं ऐं रहमत अलाह ताला वटां हुन में लिखियलु हुयूं हुई टेन कमांडमेंट्स या जेतिरा बि कमांडमेंट घणा आहिनि ॾहनि खां वधीक आहिनि पर लफ़्ज़ ईअं भई चइजे थो टेन कमांडमेंट्स पर उहा गण बात पोइ ॾह पंद्रहं केतिरा थी वेंदा वधीक वरहमतीन रहमत लज़ीन हुमल रबहीम या रहबून जेके अलाह ताला खां ॾिजनि था उन्हनि जे लाइ उन में रहमत आहे ऐं उन्हनि लाइ उन्हनि लाइ नसीहत आहे ऐं पंहिंजो हिते हाणे असां वक़फ़ था कयूं ऐं असांजो तौरात जूं ॻाल्हियूं सूरत अनाम जे आख़िरि में जेको रुकू आहे उहो तौरात जो हिसो आहे मतिलबु तौरात जहिड़ो उन में अहकामात आहिनि ऐं सुध बनी इसाहिल में जेके ॻाल्हियूं पंहिंजो हीअं करियो पंहिंजो माउ माउ पीउ जो अदब ऐं फलाण फलाण फलाण उहे आहे थियूं जेके आहिनि से तौरात जो हिसो आहे सूरत लुकमान में के ॻाल्हियूं आहिनि जेके तौरात मतिलबु त तौरात जो जेको पैगाम आहे सो उन में मुफ़सिल मजमूई अजमाली चा छा चइजे त उन तरीक़े सां उन में आहे केतिरियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तौरातियूं से मुफ़सिल अची वियूं हा हिते असीं वफ़ु था करियूं इनशा अलामोरना वर हमनावर वफ़ज़ना वहना अला स्वातलम मुमस्तक़ीब सवातीना